Aí, Yuri. Mano, você sabe produzir essa fita aqui? É que eu fiz uma música pra uma mina aqui, mano, que. Eu tô mal afim dela, parça. E eu quero fazer essa música pra ela. Ajuda eu aqui, mano. Produzir esse bagulho pra mostrar pra ela. Ó, tô gostando tanto de você. E, acho que você nem tem noção. Na brincadeira do pega, pega e não se apegar. Que você ganhou meu coração parça. Eu vim aqui na mão humildade cantar o bagulho pra você. Vai ficar nessas, eu vou embora, parça. Não é que eu amo ela aqui, mano. Viado, não tem como explicar pra você. Só eu sei, mano. Essa mina é demais, viado. Sabe por quê? Não é que eu amo ela, é que com ela eu tinha sempre uma transa garantida. não é que eu amo ela, é que com ela eu tinha sempre uma transa garantida. não é que eu amo ela. tinha tá sempre uma trança garantida E não é que eu amo ela, é que com ela Eu tinha sempre uma transa garantida Aí, para Aí, preciso nem te falar, né? Preciso nem te falar, não, não, não Precisa nem te falar, mas eu vou falar só pra lembrar Aí, Yuri noite explodiu, bum, mais uma explodiu. gostando tanto de você, e, acho que você nem tem noção. Na brincadeira do pega, pega e não se apega, que você ganhou meu coração. Ô parça, eu vim aqui na maior humildade cantar o bagulho pra você, vai ficar nessas, eu vou embora, parça. Não é que eu amo ela aqui, mano. Viado, não sei como explicar pra você. Só eu sei, mano. Essa menina é demais, viado. Sabe por quê? Não é que eu amo ela, é que com ela eu tinha sempre uma transa garantida. E não é que eu amo ela, é que com ela eu tinha sempre uma transa garantida. E não é que eu amo ela, é que com ela eu tinha sempre uma transa garantida. E não é que eu amo ela, é que com ela. Eu tinha sempre uma transa garantida. Aí, ah não. Aí, preciso nem te falar, né? Preciso nem te falar, não, não, não. Precisa nem te falar, mas eu vou falar só pra lembrar. Aí, e Yuri Martin explodiu, Bum, mais uma, explodiu gostando tanto de você. Acho que você nem tem noção. Na brincadeira do pega, pega e não se apega. Que você ganhou meu coração. Ô parça, eu vim aqui na maior humildade cantar o bagulho pra você, vai ficar nessas, eu vou embora, parça. Não é que eu amo ela aqui, mano. Viado, não tem como explicar pra você. Só eu sei, mano. Essa mina é demais, viado. Sabe por quê? Não é que eu amo ela.